23 skirsnis. Ačiū sodėti, sušuko apstulbęs gribie. Kitą kartą už išgėrimą moku aš. Aštuntas skyrius sėkminga kvota. Po valandos vėlai vakare prie Pikpiuso gatvelis 62 numerio priejo du vyrai ir vaikas. Vyresnysis vyriškis pakėlė plaktuką ir pasibeldė. Tai buvo Fošlevanas, Žanas Valžanas ir Kozetė. Abu du senukai buvo nuėję atsiimti kozetis iš Menvero gatvę pas vaisių pardavėją, kur dieną prieš tai ją buvo palikęs Fošlevanas. Visas tas 24 valandas kozetį išlaukė tyliai virpėdama ir nieko nesuprasdama. Ji taip virpėjo, kad net neverkė. Ji nieko nevalgė ir nemiegojo. Garbioji vaisininkė jai davinėjo šimtus klausimų, bet neišgavo jokio kito atsakymo, kaip tik niūrų visados tą patį žvilgsnį. Kozetė ne pusę žodžių neprasitarė, ką buvo girdėjusi ir mačiusi per tas dvi dienas. Jis suprato, kad jos gyvenime vyksta kažkoks persilaužimas. Ji giliai jautė, kad turi būti protinga. Kas nėra patyręs, kokią didžią galę turi du žodžiai pasakyti ypatingų tonų į mažos išgastingos būtybės ausį. Nesakyk nieko. Baimė nebilė. Beje, geriausiai už visus paslapti išlaiko vaikai. Ir kai po tų niurių 24 valandų mergytė vėl pamatė Žaną Valžaną, ji taip džiaugsmingai suriko, kad tai išgirdęs išvalgus ir žmogus būtų pamanęs, jog taip sušukti gali tik būtybė įsigelbėjusi iš prarajos. Fošlevanas gyveno vienolinėje ir žinojo sutartinius žodžius. Visos durys prieš jį atsidarė. Šitai buvo įspręstas dvigubas ir pavojingas uždavinys – išeiti ir įeiti. Vartininkas, kuriam jau prieš tai buvo duoti nurodymai, atidarė mažus tarnybinius vartelius iš kiemo į sodą, kuriuos dar prieš 20 metų galėjai matyti iš gatvės sienoje kiemo gilumoje lygiai prieš įvažiuojamosius vartus. Jisai leido visus tris pro tos vartelius ir jie priejo tą atskirą vidinį priimamąjį, kur Fošlevanas praėjusią naktį buvo gavęs priorės įsakymus. Priorė jų laukė su ražančiumi rankoje. Šalia jos nuleistų šydų stovėjo viena motina balsuotoje – Kukli žvakį švietė, tikriau sakant, dėjosi šviečianti priimamai. Priorė apžvelgė Žaną Valžaną. Visų akiliausias žvilgsnis iš ponų leistų blakstienų. Paskui jinai ėmė klausinėti, tai jūsų brolis? Taip, garbioji motina, atsakė Fošlevanas. Kuo jis vardu? Fošlevanas atsakė. Ultimas Fošlevanas. Jis iš tikrųjų kažkada turėjo brolį Ultimą, dabar jau mirusį. Iš kur jūs kilęs? Fošlevanas atsakė, iš Pikinjį netoli Amieno. Kiek jums metų? Fošlevanas atsakė, 50. Kuo jūs verčiatės? Fošlevanas atsakė, sodininkas. Ar jūs geras krikščionis? Fošlevanas atsakė, mūsų šeimoje visi geri krikščionys. Ta mažytė jūsų? Fošlevanas atsakė, taip, garbioji motina. Jūs jos tėvas? Fošlevanas atsakė, senelis. Motina balsuotoja pusbalsių tarė prioriai, jis protingai atsakinėja. Žanas Valžanas nebuvo prataręs nie žodžio. Priorė įdėmiai pasižiūrėjo kozet ir pusbalsių tarė motinai balsuotojai. Ji bus negraži. Abi motinos tyliai pasikalbėjo valandėlę primamoje kertėje, paskui priorė atsisuko ir pasakė, dėdė Fovanai, jūs gausite kitą ant keli su skambalėliu, dabar reikės dviejų. Kitą rytą iš tikrųjų sode jau buvo girdėti du skambalėliai ir vienuolės negalėjo atsispirti pagundai, kilstelėti šydo kamputį. Sodo gilumoje po medžiais buvo matyti du vyriškiai kasantį į žemę šalia vienas kito – Fovanas ir kitas. Tai buvo didžiulis įvykis. Laužydamos tylėjimo įžadą vienuolės viena kitai sakė – tai sodininko padėjėjas. Motinos balsuotojas pridurdavo – tai dėdis Favano brolis. Iš tikrųjų, Žanas Valžanas pagal visas taisyklės pradėjo eiti savo pareigas. Jis turėjo odinį antkelį ir skambalėlį. Dabar jis buvo oficialus asmuo. Jis vadinosi Ultimas Fošlevanas. Aplinkybė nulėmusi jo prieimimą į tarnybą buvo priorės pastaba apie kozetę. Ji bus negraži. Šitai numačiusi priori tučtojau pajuto palankumą kozetį ir ją priėmė į pensionatą kaip vienolyno lėšomis išlaikomą auklėtinę. Tas buvo visiškai nuoseklu. Nors vienolynuose ir nėra veidrodžių, vidinis jausmas pasako moterims, kokia jų išorė. Todėl merginos, kurio žinos esančios dailius, nenoromis stoja į vienoles, kadangi pašaukimo į vienolystę laipsnis yra atvirkščiai proporcingas grožiui. Tai daugiau vilčių dedama į neapveidžias merginas negu į gražias. Todėl toks gyvas domėjimasis negražiomis. Visas šis nuotykis išaukštino gerą į senuką pošlevaną. Jis turėjo trigubą pasisekimą. Jam buvo dėkinga Žanas Valžanas, kurį jis išgelbė ir priglaudė Dobkasys Gribje, kuris savo kalbėjo, jis mane išgelbėjo nuo baudos. Vienolynas, kuris džiaugiasi, kad jo dėka motinos krucifiksijos karstas liko po altoriumi, kad buvo apeitas ciesorius ir užganėdintas dievas – Mažajame pikpiuse guli karstas su lavonu, o važeraro kapinėse karstas be lavono. Žinoma, viešoji tvarka buvo smarkiai pažįsta, bet niekas to nepastebėjo. O dėl vienuolyno, tai jis didžiai buvo dėkingas Fošlevanui. Fošlevanas tapo geriausių iš visų tarnautojų ir vertingiausių iš sodininkų. Per artimiausią arkivyskupo vizitaciją priorė visą tai papasakojo jo eminencijai lyg ir atgailaudama, bet ir pasigirdama – Arkivyskupas išvykęs iš vienolyno prielankiai pakuždėjo apie tai ponui Dėlatiliui, jo aukštybės nuodėm klausiui, vėliau Reimso arkivyskupui ir kardinolui. Fošlevano šlovė tuo neapsiribojo, jį pasiekė net Romą. Mes savo akimis matėme popiežiaus Leono 12 laiškutį adresuotą vienam giminaičiui Paryžiaus nuncijatūros monsignorui, kurio pavardė buvo taip pat Deledženga. Jame galima perskaityti šias eilutes. Girdėjau, kad viename iš Paryžiaus vienolynų esas puikus sodininkas ir šventas žmogus vardu Fovanas. Tačiau nemažiausiai šito šlovės atgarsis nepasiekė po šlevano barako. Jis ir toliau skiepijo, ravėjo ir dangstino šalčio melionų lysvės, nė nenumanydamas apie savo puikias savybės ir šventumą. Jis tiek pat žinojo apie savo šlovę, kiek žino apie savoją Durhemo ar Siurėjo bulius, kurio atvaizdas įdėtas iliustruotose Londono naujienose. Su šio užrašu bulius gavęs pirmą prizą raguočių parodoje. Devintas skyrius – klauzūra. Kozetė ir vienolinė tylėjo. Kozetė visai suprantama laikė save Žano Valžano dukterė. Bet nieko nežinodama, ji nieko ir negalėjo pasakyti, bet to ir žinodama nebūtų nieko pasakiusi. Neseniai mes sakėme, kad niekas taip neišmoko vaikų tylėti kaip nelaimė. Kozetė buvo tiek prisikentėjusi, kad visko bijojo, net kalbėti, net kveipuoti. Kaip dažnai nuo vieno žodžio ant jos užgriūdavo lavina. Ji pradėjo pamažu gautis, kai pateko pažaną valžaną. Prie vienolynai greitai priprato, tik pasigesdavo Katerinos, tačiau nedrįso to pasakyti – betgi vieną kartą įtarė Žanui Valžanui tėtę, jei būčiau žinojusi, būčiau ją pasijėmusi. Kozėtė tapus vienolyno pensionato auklėtinę turėjo vilkėti mokinių uniformą. Žanui Valžanui pavyko išpraškyti, kad jam būtų atiduoti jos senieji drabužėliai. Tai buvo tie patys gedulingi rubeliai, kuriais jis aprengė ją įsivesdamas iš tenardies smuklis. Jie dar nespėjo visiškai susidėvėti. Tuos panešiotus drabužėlius, o taip pat vilnones kojinaitės ir kurpeles apibarstęs kamparų ir kitokiomis aromatingomis medžiagomis, kurių taip gausų vienolynose, jis užrakino mažame lagaminėlėje, kurį jam pasisekė įsigyti. Ta lagaminėlį pasidėjo ant kėdės prie savo lovos, o jo raktą visuomet nešiojosi. Tėtė paklausė į kartą kozetį, kasgi yra toje dėžėje, kuri taip maloniai kvepia. Dėdė Fošlevanas – Už savo gerą darbą buvo atlygintas ne tik ta šlovė, apie kurią mes ką tik kalbėjome ir apie kurią jis pats ničnieko nenumanė. Jis jautėsi laimingas, kad atliko šitą žygį. Antra, jam žymiai sumažėjo darbo, nes jau turėjo padėjėją. Pagaliau labai mėgdamas taboką, jis dabar galėjo ją uostyti tris kartus dažniau ir su žymiai didesniu pasimėgimu, nes už ją mokėjo ponas Madlenas. Ultimo vardas neprigijo vienuolių tarpę. Žana Valžana jos vadino antrojų Fovanu. Jei to šventusios moterys būtų turėjusios bent dalelę žavero išvalgumo, jos galų gale būtų pastebėjusios, kad kiekvieną kartą, kai kokiais nors reikalais tekdavo išeiti už vienolyno sienų, visuomet eidavo vyresnysis Fošlevanas. Senas paliegė šlubis, o antrasis niekomet – Tačiau ar dėl to, kad žvilgsnis visuomet nukreiptas į dievą nemoka šnipinėti, ar dėl to, kad vienuolis labiau mėgo sekti vieną kitą, jos į tai neatkreipė dėmesio. Tačiau Žanas Valžanas gerai darė, kad nejudėjo iš vietos. Žaveras daugiau kaip mėnesį sekė kvartalą. Vienuolynas Žanui Valžanui buvo tarsi bedugnių apsupta sala – Dabar tos keturios sienos jam buvo visas pasaulis. Ten jis galėjo matyti dangų, to pakako jo sielos ramybei ir kozetę. To pakako jo laimiai. Jam vėl prasidėjo džiaugsmo kupinas gyvenimas. Jis gyveno su fošlevanu barake daržo gilumoje. Šis namiukštis pastatytas iš visokio laužo ir dar stovėjęs 1845 metais turėjo, kaip žinome, tris visai tuščius plikomis sienomis kambarius. Didžiausiai į kambarį Noržanas Valžanas atkakliai priešinosi dėdė Fošlevanas atidavė ponui Madlenui. To kambario siena be dviejų vinių, skirtų pakabinti ant kelių ir pintiniai, buvo papuošta royalistiniu 1793 metų popieriniu pinigu prilipdytų viršum žydinio. Šią vandėjos asignaciją prilipdė prie sienos ankstesnysis sodininkas, senas Šuanas, miręs vienolynė. Jo vieton ir atėjo Fošlevanas. Žanas Valžanas dirbdavo sode visą dieną ir buvo ten labai naudingas. Kadais jis buvo medžių genėtojų, tad vėl mielai ėmėsi sodininkystis. Skaitytojai prisimena, kad jis žinojo daug sodininkystės ir daržininkystės receptų bei paslapčių. Šito jis ir pasinaudojo. Beveik visi vaismedžiai sode buvo laukiniai, jis juos įskiepijo ir jie davė puikių vaisių. Kozetijai buvo leista kiekvieną dieną ateiti pas jį vienai valandai. Seserys buvo liūdnos, o jis buvo geras, todėl mergytė, lygindama jį su jomis, dievino jį. Tam tikrą nustatytą valandą jie atbėgdavo prie barako. Jei įėjus į baraką, tas virsdavo rojumi. Žanas Valžanas tiesiog pražysdavo ir jausdavo, kad jo laimė didėja nuo tos laimės, kurią jis duoda kozetei. Džiaugsmas mūsų teikiamas kitiems yra tuo žavus, kad užuot nublankęs, kaip kiekvienas kitas atspindys, sugrįžta į mus dar labiau spinduliuodamas – Rekreacijų valandomis Žanas Valžanas iš tolo žiūrėdavo žaidžiančią ir lakstančią kozetę ir jos juoką skirdavo iš kitų mergaičių juoko. Mat dabar kozetė juokėsi. Net veidelis kozetis truputį pasikeitė, jame išnyko niurumas. Juokas tai saulė ir jis nugena žiemą nuo žmogaus veido. Kozetė tebe buvo negraži, betgi darėsi gana žavinga. Savo švelnių vaikiškų balselių jį daug ką pasakydavo labai protingai. Kai rekreacijai pasibaigus kozetė grįždavo atgal, Žanas Valžanas žiūrėdavo į jos klasės langus, o naktį atsikeldavo pasižiūrėti į jos dortuaro langus. Bet dievo keliai mums nežinomi. Vienolynas lygiai kaip kozetė padėjo Žanui Valžanui varyti toliau savo sieloje ir užbaigti tą perversmą, kuriam pradžio buvo padaręs vyskupas. Nėra abejonis, kad viena savo pusė dorybė liečiasi su puikybė – Jas sieja šėtono nutiestas tiltas. Galbūt Žanas Valžanas pats nesižinodamas jau buvo gan arti prie šios pusės ir prie šio tilto, kai jį apvaizda atbloškė į mažojo pikpiuso vienolyną. Kol save lygino tik tai su vyskupu, jis jautėsi niekam nevertas ir buvo pilnas nusižeminimo. Tačiau prieš kurį laiką ėmė save lyginti su kitais žmonėmis ir jame pradėjo būsti puikybė. Kas žino? Galimas daiktas, nejučia jis vėl būtų ėmęs nekesti žmonių. Šioje atkalnyje jį sulaikė vienolynas. Tai buvo antra nelaisvės vieta, kurią jam teko pamatyti. Jaunystė tais laikais, kurios galima pavadinti gyvenimo aušra ir vėliau, dar visai neseniai, jis matė kitą vietą, šlykščią, baisę, kurios griežtumą visuomet laikė teisingumo neteisybę ir įstatymo piktadarybę. Dabar po katurgos jis matė vienolyną ir galvodamas, kaip kadaise jis gyveno katurgos gyvenime, o dabar tapo savotiškų vienolyno gyvenimo stebėtojų. Jis nerimastingai jos vieną su kitu lygindavo savo mintyse. Kartais alkūnė pasirėmęs į kastuvą, jis išlėto tarsi nepabaigiamais sraiktiniais laiptais leisdamas į žemyn, pasinerdavo į susimastymo prarąją. Jis prisimindavo savo ankstesniosius draugus. Kokie nelaimingi jie buvo – Jie keldavosi auštant ir dirbdavo iki vėlyvos nakties, jiems vos belikdavo laiko miegui, jie gulėdavo žygio lovos ir jiems nebūdavo leidžiama turėti dviejų pirštų storumo čiužinius, patalpose kūrenamosi tik taip pačiai šalčiausiais mėnesiais. Jie vilkėjo raudonomis baisiomis triukėmis. Iš malonės jiems leisdavo vėti kiltines kelnes, didelių karščių metu ir vilkėti vilnonėmis palaidinėmis didelių šalčių metu – Jie gerdavo vyną ir valgydavo mėsą tik tomis dienomis, kada eidavo į labai sunkius darbus. Netekę vardų pažymėti tik numeriais ir lyg paversti skaičiais, jie gyveno nekeldami akių, nekeldami balso, trumpai nukirptais plaukais, bauginami lasda, niekinami. Paskui jo mintis grįždavo prie šių būtybių, kurias jis turėjo prieš akis. Ir šitos būtybės taip pat nukirptais plaukais – Jos taip pat gyvena nekeldamos akių, nekeldamos balso, tik jų dalė negėda, o žmonių pajoka. Ir jeigu jų nugaros nesužalotos lasdomis, tai jų pečiai perši sučaižyti rimbais. Jų vardai taip pat dingia žmonėms. Jos vadinasi tik tai rūščiomis pravardėmis – Jos niekuomet nevalgo mėsos ir niekuomet negeria vyno, dažnai lygi pat vakaro jos nieko nevalgo. Vilkinė raudonomis triukėmis, bet juodomis vilnonėmis įkapimis, per daug sunkiamis vasarą ir per daug lengvomis žiemą, neturėdamos teisės nuo savo apdaro nieko nusimesti ir nieko prie jo pridėti. Jos neturi atsargai nei kiltinio apdaro, nei vilnonio apsivilkimo, kuriais galėtų naudotis čia vienu, čia kitų metų laikų – ir šešis mėnesius metuose nešioja širkščius vilnonius marškinius, nuo kurių ima karščiuoti. Jos gyvena ne patalpose šildomose tik tai žiaurių šalčių metu, bet celėse, kuriuose niekomet neužkuriama ugnis. Guli ne ant poros pirštų storumo čiužinių, bet ant šiaudų. Pagaliau joms net neleidžiama miegoti kiekvieną naktį po sunkios darbo dienos, kada pervargusios, šiaip taip apšilusios Jau pradeda mygdytis, jos turi įsibūdinti, atsikelti, eiti į tamsę kaip ledą šaltą koplyčią ir melstis abiem keliais atsiklaupus ant akmeninių grindų. Būdavo tokių dienų, kada kiekviena šitų būtybių iš eilės turėdavo 12 valandų be pertraukos klūpoti ant akmeninių plokščių arba gulėti sukniubusi ant žemės kryžiumi skėtusi rankas. Anie buvo vyriškiai, šitos buvo moterys. Ką buvo padarę anie vyriškiai? Jie vogė, žagino, plėšė, žudė, užmušinėjo. Jie buvo banditai, netikrų pinigų dirbėjai, nuodytojai, padegėjai, žudikai, tėva žudžiai. Ką buvo padariusios šios moterys? Jos nieko nebuvo padariusios. Iš vienos pusės plėšikavimai, apgavystė, klastojimas, smurtas, ištvirkavimas, galvažudystė, visokie šventvagystės, visokiausi nusikaltimai, iš kitos pusės tik tai nekaltybė. Tyriausia nekaltybė beveik iškelta iki paslaptingo dangun ėmimo, kurią dar laiko žemėje dorybės, bet jau traukia į dangų šventumas. Iš vienos pusės nusikaltimų prisipažinimai, pašnipždomis patikimi vienas kitam, iš kitos pusės nuodėmių išpažinimas, daromas visiems girdint. Ir kokie nusikaltimai, ir kokios nuodėmis. Iš vienos pusės miasmos, iš kitos žodžiais neišreiškiama kvaptis – Iš vienos pusės moralinis maras, kuris saugomas be perstogės, į kurį atgrėžti patrankų vamžiai, kuris išlėto graužia ligonius. Iš kitos pusės skaistus visų sielų degimas tame pačiame žaizdre. Tenai tamsa čia šešėlis, tačiau šešėlis pilnas pragėdrulių ir pragėdrulių sklydinų spindulingo šviesos. Viena ir antra vergovės vietos, tačiau pirmojoje galimybė įsilaisvinti riba įstatymo visuomet nustatyta, galiausiai pabėgimas – Antrojoje vergovė iki gyvos galvos. Vienintelė viltis ir tik labai tolimoje ateityje – tasai laisvės spindulėlis, kurį žmonės vadina mirtimi. Pirmojoje vergovėje žmonės prikalti tik grandinėmis, antrojoje prikalti savo tikėjimo. Kas kyla iš pirmosios? Negirdėti prakeiksmai, dantų grėžimas, neapykanta, pašėlusi pagieža, nirtų šauksmas prieš žmonių visuomenę, dangaus ko neveikimas – Kas klinda iš antrosios? Palaiminimas ir meilė. Ir štai šitose vietose, tokiuose panašiuose ir tokiuose skirtingose, šios dvi tokių nevienodų būtybių rūšys vykdė tą patį – atpirkimą. Žanas Valžanas labai gerai suprato, kad pirmiesiems reikalingas atpirkimas, asmeninis atpirkimas, savo paties nuodėmio atpirkimas. Tačiau jis negalėjo suprasti svetimų nuodėmio atpirkimo, kurį užsikrovė šios būtybės be priekaišto ir bedėmės – ir klausdavo save drebėdamas, atpirkimas ko, koks atpirkimas. Ir jo sąžinės balsas atsakydavo visų kelniausia žmogiškojo didžio dvasiškumo apraiška svetimų nuodėmio atpirkimas. Savo pačių nuomonę apie šį dalyką pasiliekame savo, nes mes tik tai pasakotojas. Mes tik priimame Žano Valžano požiūrį ir perteikime jo įspūdžius. Prieš jo akis buvo aukščiausias įsižadėjimo laipsnis, aukščiausia pasiekiamos dorybės viršūnė. Nekaltybė atleidžianti žmonėms jų nuodėmės ir jas atperkanti už juos, laisvai užsikrauta vergovė, prisimtos kančios, kankinė, kurio šaukėsi sielos nepažįstančios nuodėmis, kad iš jos išgelbėtų nusidėjusią sielas, meilė žmonijai paskendusi meilėje Dievui, tačiau joje nedingstanti ir maldaujanti gailestingumo, švelnios silpnos būtybės jaučiančios kančias tų, kurie nubausti, ir šypsena tų, kurie susilaukė atpildo. Ir jis galvojo, kad dar išdryso skūstis. Dažnai jis atsikeldavo naktį ir klausydavosi, kaip šios nekaltos būtybės, velkančios griežtos regulos naštą, gėda padėkos giesmės – Ir jam stingdavo gyslose kraujas, pagalvojus, kad jeigu tie, kur buvo nubausti teisingai, ir kreipdavo savo balsą į dangų, tai tik dievui niekinti, ir kad jis nelaimingasis kažkada taip pat grumojo dievui. Jis didžiai stebėjosi, kad ir tas lipimas per sieną ir nugalėjimas kliūčių ir tas rizikingas žygis susijęs su mirštamu pavojumi ir sunkus varganas kilimas aukštyn, tos pačios pastangos, kurias jis darė norėdamas išeiti iš anos atpirkimo vietos – buvo jo pakartotos tam, kad patektų į šitą. Ar tai nėra jo likimo simbolis? Jis giliai apie tai susimastydavo, tarsi būtų klausęsis tylaus įspėjančio pačios apvaizdos balso. Šie namai buvo taip pat kalėjimas, niūriai panašus į aną buveinį, iš kurios jis buvo pabėgęs, tačiau niekomet jis negalėjo įsivaizduoti ką nors panašaus. Jis vėl pamatė grotas, užraktus, geležinės klendes ir kągi visą tai turėjo saugoti – angelus – Tarp šitokio aukštų aptvaro sienų kažkada jis buvo matęs tigrus, dabar jis vėl tarp jų matė aveles. Tai buvo atpirkimo, bet ne bausmės vieta. O vis dėlto ji buvo dar rūstesnė, dar niuresnė ir negailistingesnė negu anoji. Šias nekaltas mergelės gyvenimas dar kiečiau slėgė negu katurgininkus. Šaltas ir žvarbus vėjas tingdės jo jaunas dienas, varstė grotom apkaustytą, ir spynomis užrakinta vanagų griovį. Žemių vėjas dar žiauresnis ir atšiauresnis pūtė balandėlių narve. Kodėl? Kai jis apie tai pagalvodavo, visa jo būtybė nusilenkdavo prie šios nesuvokiamos didybės paslaptį. Šitaip medituojant, puikybė dinksta. Jis iš visų pusių nagrinėjo save, jautėsi toks menkas ir ne vieną kartą verkė dėl savęs. Visa, kas tapo jo gyvenimo dalimi per pastaruosius šešetą mėnesių, gražino jį prie šventų vyskupo pamokymų – kozetė meilės keliu, vienolynas nusižeminimo keliu. Kartais vakare prieblandoje, kada sode nieko nebūdavo, jį galėdavai matyti alėjoje netoli koplyčios atsiklaupusi prieš tą langą, į kurį jis buvo pažvelgęs savo atvykimo naktį, ir atsisukusi į tą pusę, kur, kaip jis žinojo, sukniubusi gulėjo sesuo atperkamojoje maldoje – ir jis melsdavosi šitaip atsiklaupęs prieš tą seserį. Atrodė, kad prieš patį dievą jis nedryso klauptis. Visa, kas supo jį, šis ramus soda, šios kvapnios gėlis, šie džiaugsmingai krykštauja vaikai, šios rimtos ir paprastos moterys, šis tylus vienolinas nejučiom apvaldė jį ir jo siela pamažu įsiskverbė šio vienolino tyla, šių gėlių kvapti, šios odo ramybė, šių moterų paprastumas, šių vaikų džiaugsmas ir jis galvodavo, kad dviejį dievo namai, vieni paskui kitus jį priglaudė lemtingose jo gyvenimo akimirkose. Pirmieji, kai visos durys prieš jį buvo uždarytos ir žmonių visuomenė jį buvo atstūmusi, antrieji, kai žmonių visuomenė vėl ėmė jį persekioti ir vėl prieš jį atsivėrė katorgą Ir jeigu nebūtų buvę pirmųjų, jis vėl būtų nugrimzdęs į nusikaltimą, o jeigu nebūtų buvę antrųjų, jis vėl būtų nugrimzdęs į kančių bedugnę. Visa jo siela tirpo iš dėkingumo ir jis mylėjo vis labiau ir labiau. Šitaip praslinko daug metų. Kozetė augo. Trečioji dalis – Marijus. Pirmoji knyga – Paryžiaus atomas. Pirmas skyrius – parvulius. Parvulius lotiniškai vaikas. Paryžius turi vaiką, o giria paukštį. Paukštis vadinasi žvirblis, o vaikas – gamenas. Sujunkite šitas dvi savokas – žiruojančią krosnį ir ryto aušrą – Leiskite šitom žiežirboms, Paryžiui ir vaikystėj susidurti ir gausite mažutį padarą homuncijo, kaip pasakytų plautas. Vamunsija žmogytis latiniškai. Nuoroda. Plautas – garsus senovės romėnų dramaturgas. Antrasis amžius prieš mūsų erą. Nuorodos pabaiga. Šis mažutis padaras linksmas. Jam ne kiekvieną dieną tenka pavalgyti, tačiau į teatrą, jeigu įsimanys, jis eina kiekvieną vakarą. Jis neturi nei marškinių ant kūno, nei kurpio ant kojų, nei stogo viršum galvos. Jis kaip dangaus muselį, kuri nič nieko neturi – Jam nuo septyniarių iki trylikos metų. Jis visuomet kitų būryje. Visą dieną gatvėje miega po plynų dangumi, avi senas tėvo kelnes nusmukusią žemiau kulnų, dėvi seną, kurio kito tėvo kepurė, usmaukta žemiau ausų turi tik vieną petnešą, geltonais kraštais amžinai laksto, kažko ieško, tyko, švaistosi, rūko pypkę, plūstasi kaip pašėlės, landžioja po smuklės, pasižįsta su vagimis, tujina merkšes – Šneka valkatų žargonu, dainuoja nepadorės dainuškas, tačiau nieko pikto nėra jo širdyje. Mat jis savo sieloje turi perlą, nekaltybę, o perlas netirpsta purve. Kol žmogus dar vaikas, Dievas nori, kad jis liktų nekaltas. Jei kas paklaustų milžiną miestą, kasgi ši būtybė, miestas atsakytų – mano vaikas. Antras skyrius – kai kurios jo ypatingo žymės. Paryžiaus gamenas tai milžinis nikštukas. Neperdėkime, šis gatvės griovio kerubinas kartais turi marškinius, bet jau tada tik vienerius, kartais turi kurpes, bet jos tada be padų. Kartais turi būstą ir mėgsta jį, nes jame randa savo motiną. Tačiau gatvė ją mielesnė, nes joje randa laisvę. Jis turi savo žaidimus, savo pokštus, pagrįstus neapykantą buržuą, savo metaforas. Numirti jo kalba vadinasi užversti kanopas – savo amatus, pašaukti fiakrą, nuleisti karietos pakoją, smarkių liūčių metu imti muitą už perėjimą iš vienos gatvės pusės į kitą, šitais vadina nutiesti tiltą, mėgdžioti kalbas, kurias valdžios atstovai sako prancūzų liaudės labui, rausytis tarp gatvės grindinio akmenų, Turi savo pinigus, kurie sudaro visoks smulkus gatvėje randamas vario laužas. Šie įdomus pinigai vadinami sagomis ir vaikų bohemoje turi griežtai nustatytą tvirtą kursą. Taip pat jis turi ir savo fauną, kurią atsidėję studijuoja užkampiuose dievo karvytę, vabzdį kaukolę, vorą šienpjuvį, velnę, juodą vabalą, kuris grėsmingai suka uodegą su dviem atsikišusiais rageliais – Jis turi savo pasakišką baisūną žvinuotų pilvų, kuris nėra nei drieža su karpomis ant nugaros, nei rūpužė, ir kuris gyvena apleistose kalkių gesinimo dobėse ir išdžiūvusiuose nutekamojo vandens šuliniuose. Juodas, gauruotas, glitus, šliaužęs čia lietai, čia greitai, nereikės, o tik tai spoksas ir toks baisus, kad dar niekas niekomet nėra jo matęs. Šį baisūną jis vadina kurčium. Ieškoti kurčių po akmenimis malonumas iš pavojingųjų kategorijos. Kitas malonumas staiga pakelti gatvės grindinių akmenį ir žiūrėti į vėdarelius. Kiekvienas Paryžiaus rajonas yra garsus įdomiais radiniais, kurių ten galima aptikti. Uršuliečių vienolyno malkų sandėliuose yra auslindų, prie Panteono šimtakojų, Marso lauko grioviuose buožgalvių o visokių samojingų žodelių šis vaikas turi ne mažiau kaip Taleiranas. Jis toks pat cinikas, tik padoresnis už aną. Jį kartais netikėtai pagauna linksmumas ir jis nei iš jo, nei iš to gali savo beprotiškų kvatojimų priblokšti krautuvininką. Jo nuotaikos gama lengvai pereina nuo aukštosios komedijos į farsą. Eina laidotuvių procesija. Lydinčių tarpė yra gydytojas – Žiūrėkit, sušunka gamenas, nuo kadagi daktarai patys pristato savo darbą. Kitas įsibrauna į minę. Solidus akiniuotas vyriškis su brelokais pasipiktinės atsigręžė. Kaip tu drįsti tverti už talijos mano žmonai? Ką jūs, ponė, aš nieko nepaėmiau, galite kratyti. Trečias skyrius. Jisai malonus. Vakarais turėdamas keletą sų, kuriems sumedžioti jis visuomet suranda būdą, Homuncijo eina į teatrą. Peržengęs jo užburtas lengstį, jis visas pasikeičia. Buvo gatvės vaikėzas Gamenas, dabar tampa Titi. Titi vaikinukas iš darbininkų. Teatrai yra panašus į laivus, apverstus triumų į viršų. Į šitos triumus ir prisigrūda Titi. Titi lyginant su Gamenu yra tas pats, kas naktinė peteliškė lyginant su savo vikšru. Tas pat padaras tik skraidas ir plevenas.